Copyright Goethe Verlag München Book 2 คลิปเสียงฟรีในหลายภาษา หนึ่ง один, один, คน люди, люди, ดิฉัน я, я, ดิฉันและคุณ я и ты, я и ты, เราทั้งสอง мы оба, мы обе, мы оба, мы обе, เขา он, он, เขาและเธอ он и она, он и она, เขาทั้งสอง они оба, они оба, ผู้ชาย мужчина, мужчина, ผู้หญิง женщина, женщина, เด็ก ребенок, ребенок, ครอบครัว семья, семья, ครอบครัวของดิฉัน моя семья, моя семья, ค รอบครัวของดิฉันอยู่ที่นี่ моя семья здесь, моя семья здесь, ดิฉันอยู่ที่นี่ я здесь, я здесь, คุณอยู่ที่นี่ ты здесь, ты здесь, เขาอยู่ที่นี่ และเธออยู่ที่นี่ он здесь и она здесь. он здесь и она здесь, เราอยู่ที่นี่ Мы здесь, мы здесь, คุณอยู่ที่นี่ вы здесь, вы здесь, พวกเขาทุกคนอยู่ที่นี่ они все здесь. они все здесь.